saodat asri qissalari esli xushli qariya utba ibn robiya masjidi haramda suhbatlashib o'tirgan kimsalardan biri birodarlarga yangi bir taklifni kiritdi menga qaranglar do'stlar ko'rib turibsizlarki shahrimizda yuzaga kelgan vaziyat tobora keskinlashmoqda kechagi kunga qadar hammamiz uchun eng suyukli ishonchli bir odam bo'lgan al amin bugun endi maydonga chiqib tangrilarimizni rad etdi aqlli obro'li kishilarni g'ofillik va gumrohlikda aybladi ha ha xuddi shunday bo'ldi menimcha muhammadning huzuriga borib uning asl maqsadini bilishimiz kerak shu eng ma'qul tadbir deb o'ylayman shoyat shunda muammoning yechimi hal bo'lsa rost aytasan ey abul valid uning huzuriga borib gaplashgin bu paytda rasuli mukarram sollallohu alayhi vasallam janobimiz masjidi haramning bir burchagida o'tirgan edilar abul valid u zotning yonlariga keldi salomlashdi hol ahvol so'radi so'ngra shunday deb gap boshladi ey jiyan sen oramizda nasl nasabi ulug' aslzoda bir oilaning farzandisan hammamiz seni hurmat qilamiz ammo sen yo'q yerdan bir masala chiqardingu qavmimizni notinch qilding jamoamizni tarqatding o'y fikrlarimizni xato deding xatti harakatlarimizni ahmoqlikka sanading ma'budlarini dinlarini bema'ni deding ota bobolarimiz seningcha kufrona hayot kechirgan bo'lib chiqdilar endi menga yaxshilab quloq sol senga bir qancha takliflarni arz etaman bir bo'lmasa boshqasi ma'qul bo'lar gapir ey abul valid qulog'im senda utba birin ketin takliflarni bayon eta boshladi ey qarindoshimning o'g'li agar sen mol mulk orttirish uchun bu davo bilan chiqqan bo'lsang davlatimizdan bir qismini senga beraylik ichimizda eng boy badavlat odam sen bo'lasan agar shon sharaf obro' e'tibor martaba uchun bu ishga qo'l urgan bo'lsang senga o'zimiz seni o'zimizga boshliq qilib qo'yaylik shunda sendan so'ramay biron ish ham qilinmaydi shoh bo'lish orzuingda bo'lsa seni o'zimizga podshoh qilaylik agar ko'zingga allambalo jinu shaytonlar ko'lib vasvasa solishayotgan bo'lsa bor yo'g'imizni sarflab bo'lsa ham seni zo'r tabiblarga ko'rsatib davolataylik jindan ham ba'zi odamlarda shunday holat bo'lib turadi davolanmaguncha jinlardan xalos bo'lolmaydilar utba bir qaraganda haqli edi kechagi kunga qadar hech kimning xayoliga ham kelmagan bir ishni o'rtaga qo'ygan va uni yuritish uchun zo'r g'ayrat ko'rsatayotgan insonning asl niyati uningcha yuqorida sanab o'tilgan maqsadlardan biri bo'lishi mumkin edi ammo chuqurroq razm solinsa bu masalaga utba yuzaki yondoshgani ravshanlashadi chunki bu vazifa muhammad aminning shaxsiy tasabbusi emas balki ilohiy bir vazifa edi da'vat etilgan din va yashash tarzi ham o'ziga xos mukammal bir voqelikdir utba va uning kabi o'ylaydiganlar yangi dinga kirsalar nimalarni yo'qotadilar eski yashash tarzlarini saqlab qolsalar nimaga erishadilar bir qarashda to'g'ri gapirayotgandek bo'lgan utbaning zimmasiga tushgan mas'uliyat shu kungacha kechirib kelgan hayot tarzlarini atroflicha muhokama etishi va unga yangi din keltirgan mm, hukmlar bilan solishtirish oradagi farqlarni ko'rsatib agar o'ziniki yaxshiyu yangi din yomon bo'lsa o'shandagina bizni zarar ga yetaklaydigan axloqsizlikka tashviq etadigan insonlardagi yashash huquqimizdan mahrum qiladigan yo'lga chiqarishdan maqsading nima ey muhammad deyish kerak emasmidi sen bizning shoxlarimizni yerga urding aqlli odamlarimizni beaql deding kabi umumiy gaplar qaysi dardga davo qaysi yaraga malham bo'la oladi o'z navbatida rasululloh ham o'rtaga chiqib butlarni butlarga madhiyalar yog'dirib arablarning johilona hayotini maqtay olmas edilar zinoning fahshning har turini mukammal darajada ijro etasizlar sizlar ham faxrlanaji sizlar bilan faxrlansak arziydi ham deya olmasdilar qullaringizni itlaringizchalik ham qadrlamaysizlar bu juda ham to'g'ri ularga ozodlik bersangiz la'natlanasiz deya olmasdilar axir sarvari anbiyo sollallohu alayhi vasallam utba ibn validning so'zlarini diqqat bilan tingladilar nihoyat gaping tugadimi ey abul valid dedilar ha tamom qildim u holda endi sen ham menga quloq sol rasululloh sollallohu alayhi vasallam avval bismillahi rohmanir rohim dedilar so'ngra sajda surasini o'qiy boshladilar alif lam mim bu kitobning ya'ni qur'onning nozil qilinishi hech shak shubhasiz barcha odamlarning olamlarning parvardigori tomonidandir boisi uni muhammadning o'zi to'qib olgan derlar yo'q u ya'ni qur'on sizdan ilgari biron ogohlantiruvchi kelmagan qavmni oxirat azobidan ogohlantirishingiz uchun parvardigoringiz tomonidan nozil qilingan haqiqatdir shoyat ular hidoyat topsalar alloh osmonlar va yerni hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarni olti kunda yaratib so'ngra arshni egallagan zotdir sizlar uchun undan o'zga biron do'st va oqlovchi yo'qdir axir eslatma ibrat olmaysizlarmi u osmondan yergacha bo'lgan barcha ishni tadbir qilib boshqarib turur so'ngra bu ishlarning barchasi sizlarning hisobingizda ming yilga teng bo'ladigan bir kunda ya'ni qiyomatda uning o'ziga qaytarilur mana shu Alloh g'oyib va hozirni biluvchi qudratli va mehribondir u barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir u insonni ya'ni odam atoni dastavval loydan yaratdi so'ngra uning nasli avlodini haqir bir suvdan iborat bo'lgan nutfadan paydo qildi so'ngra uni rostlab ichiga o'z dargohidagi jondan kiritdi u zot sizlar uchun quloq ko'z dillarni paydo qildi sizlar esa kamdan kam shukur qilursizlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu yerda to'xtab o'tirganlaridan o'rinlaridan turdilar va Allohu akbar deb yana sajdaga egildilar muborak peshonalarini robbining huzurida tuproqqa qo'ydilar buyuk rabbimni har turli nuqson va qusurlardan pok deb bilaman dedilar buni 3 marta takrorladilar so'ngra yana Allohu akbar deb o'rnilaridan turdilar utba ibn rabiya qo'lidagi qo'llarini orqasiga qilib olgan xiyol engashgan holda u zotning so'zlarini tinglar va xatti harakatlarini kuzatar edi rasululloh yana davom ettirishga og'iz juftlayotganlarini ko'rib qo'li bilan yetar ishorasini ko'rsatdi va bo'ldi qil oramizdagi qarindoshchilik hurmati bo'ldi qil yo amin dedi ushbu damda nabiy akram sollallohu alayhi vasallam sen ham aytganlarimni eshitgan bo'lding ey abul valid mana eshitganing kalom mana sen dedilar utba o'rnidan turdi sandiroqlab sandiroqlab ishi unmagan odamdek bir holatda bu yerdan uzoqlashdi utbaning ahvoli o'tirganlar o'rtasida muhokamaga sabab bo'ldi xudo haqqi utbaning kelishi boshqacha xuddi kaltak yedan yegan odamga o'xshaydi yiqilgan pahlavonga o'xshab chayqalib chayqalib kelmoqda deganlar bo'ldi bu orada utba do'stlarining yoniga yetib keldi nima gaplar bo'ldi ey utba deb so'radi umayya ibn halaf bir so'z eshitdim xudo haqqi bunday so'zlarni hali umrimda ham eshitmaganman qasam ichib aytamanki bu so'zlar she'r ham emas konxonlarning so'zi ham emas ammo juda g'aroyibdir utba majlisdagilarga ko'z qiri bilan bir qarab qo'yib yana davom etdi xudo haqqi qurayshliklar ushbu so'zlarni eshitsalaringiz sizlar ham o'ylanib qolasizlar bu odamni yaxshisi o'z holiga qo'yaylik qasamlar bo'lsinki u keltirgan bu kalom hademay ufqlar ochib butun jahonga yoyilib katta shon shuhrat qozonadi agar arablar uni mag'lub etsalar sizlar ham maqsadlaringizga erishasiz agar aksincha u arablarni tiz cho'ktirsa bilinglarki uning g'alabasi va sharafiga sizlar ham sherik bo'lasizlar va o'shanda insonlarning eng mas'ul eng baxtiyor qavmiga aylanasizlar yol xazar, ey utba seni sehrlab qo'yibdi-ku utba gapni cho'zishning endi foydasi bo'lmasligini sezdi utba kelgan xulosaga kelishlari uchun ular ham kamida ushbu kalomni tinglashlari kerak edi xayrlashar ekan men o'z qarashlarimni bildirdim sizlar qanday o'ylaysizlar ixtiyoringiz dedi utba bir necha kungacha uydan tashqariga chiqmay yotdi bir kuni kimdir uni yo'qlab keldi hoy utba bormisan chaqirgan odam amir ibn hishom edi kel kiraver abul hakam abul hakim deya utba uni uyiga taklif etdi o'tirdilar hol ahvol so'rashilgandan so'ng amir kelishimning sababi shuki go'yo sen ham diningdan qaytgan emissan eshitishimga qaraganda muhammadni va uning dinini ham juda yoqtirib qolganmisan uning safiga qo'shilmoqchi ekansan xalq hozir senga yordam uyushtirish bilan mashg'ul ko'p valdirama ey amir g'aldirayotganim yo'q agar muhammad beradigan ikki luqma ovqati uchun diningni o'zgartirayotgan bo'lsang biz senga mol dunyo yig'ib beraylik boy badavlat qilaylik degan harakatdamiz utba asabiylashdi xudo haqqi shu bugundan boshlab muhammad bilan boshqa gaplashmayman juda yaxshi bilasizlarki qurayshliklarning orasida mendan boyroq kishi yo'q ammo shunisi ham ayni haqiqatki men undan hali hech kim eshitmagan g'aroyib so'zlarni eshitdim u so'zlar menga shunday qattiq ta'sir qildiki axiyri chiday olmay qoldim va unga jim bo'l dedim xuddi u o'qigan kalomda xabar berilgan azob uqubatlar mening boshimga yog'ilayotgandek bo'lib tuyulaverdi biz ham shu qo'rquv tufayli dinini o'zgartirgan bo'lsa kerak deb o'yladik yo utba tun yarmidan oqqan qandaydir bir yolg'iz sharpa muhammad amin sallallohu alayhi vasallam uylari tomon pusib yaqinlashar edi ko'chada undan boshqa hech bir zog' yo'q aslida u ham hech kimga ko'rinmaslik uchun shunday paytni tanlaganga o'xshardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylariga kelganlari hamon do'stu birodarlari sahobalar o'rab olishdi haligi sharpa ichkaridagilarning suhbati bemalol eshitiladigan panaroq bir joyni tanlab o'sha yerga yashirindi uning orqasidan ketma ket ammo bir biridan xabarsiz yana ikki sharpa kelgan edi uchinchi bo'lib kelgan kishi oldinroq ikkitasining kelganidan bexabar ikkinchi sharpa ham birinchisidan bexabar edi amir ibn hishom boshqa payt va boshqa joy bo'lganida hoy kimsizlar qani bu yoqqa chiqinglar deb do'q qilar edi ammo hozir do'q po'pisaning mavridi emasdi ular ham o'zi singari muhammad aminning kalomini tinglashga kelganliklarini payqadi uchalasini ham bir savol qiziqtirar edi xo'sh qanaqa kalom ekan u utbaday bir ulug' zotni xayolga tolishga majbur qilgan ammo muhammad aminning yonlariga kirib qani menga ham utbaga o'qigan narsalaringni o'qichi deyishga g'ururlari yo'l qo'ymasdi chunki agar u zotning huzurlariga kirsa va utbaning gaplari rost bo'lib chiqsa bu dargohdan parishon chiqishi turgan gap edi shuning uchun hech kimga bildirmay yashirincha kelib quloq solishning quloq solishni eng ehtiyotkorona chora deb topdi tun yarmidan oqqanda kelishni afzal ko'rgani shunda ammo xuddi u taqib qilayotganday kelib bir burchakda yashiringan va ichkariga ko'z tikkan bu ikki odam kim bo'ldi ekan amirning butun vujudi quloqqa aylanib ichkarida bo'layotgan qur'onni o'qilayotgan qur'onni tinglashga berilib ketdi utba kabi kecha kunduzi ochiqchasiga kelib eshitmay to'g'ri qilganini angladi chunki haqiqatdan ham bu kalom juda g'aroyib ilohiy ta'sirga ega edi tong otib xo'rozlar qichqira boshladi amr va uning noma'lum ikki hamrohi bu yerni darhol tark etishlari lozimligini bildilar amir o'rnidan turib oldinga yurdi bir necha odimdan keyin birdan to'xtab qoldi abu sufyon demak sen ham kelibsanda ha ha to'g'ri topding xo'sh sen o'zing nima qilib yuribsan bu yerda ey amir bu orada uchinchi sharba ham ularga yaqinlashdi ahnas ibn shariq ekan darhol bu yerdan ketishimiz kerak dedi abu sufyon biron kimsa bizni bu yerda ko'rmasin qolganlar ham ayni shu fikrda edilar jo'nab qolishdi oradan 24 soat o'tib keyingi kunning tongi endi yorisha boshlaganda bu uch maslakdosh ana shu yerda uchrashib qoldilar bu yerga boshqa kelmayman degan demaganmiding ey amir hayratlandi abu sufyon o'zingchi sen ham shunday deding shekilli ahnas bu basqa bahsga chek qo'ydi uchalamizning ham yuzimiz bir birimizning oldimizda shuvut bo'ldi endi tezda bu yerdan qoramizni o'chiraylik uchinchi tongda ham xuddi shu voqea takrorlandi uchalasi bir birlariga bir bu yerga boshqa kelmaslik to'g'risida va'da berdilar endi burungisi ayg'oqchiligimizning so'nggi kuni bo'lsin birodarlar dedi abu sufyon biz boshqalarni zo'ravonlik qilib bo'lsa ham bu dindan qaytarishga urinsak-ku, o'zimiz bu yerda biqinib olib gap poylasak bu holatimizni odamlar ko'rib qolsa yaxshi ish bo'lmaydi chindan ham ularning so'nggi ayg'oqchiligi bo'ldi o'sha kuniyoq tush payti ahnas abu sufyonning huzuriga yo'l oldi borib eshigini taqillatdi abu sufyon uni xuddi kutib turganday edi xush kelibsan yo ahnas deb ichkariga taklif etdi ahnas hassasini bir chekkaga qo'yib o'tirdi mana muhammadning kalomini ham eshitding ey abu handala bular haqida nima deysan abu sufyon boshini egdi ey abu salaba senga nima desam ekan a bilasanmi men uning ba'zi so'zlarining ma'nosini tushundim niyatini ham angladim ammo ba'zilarining na ma'nosini na maqsadini ilg'adim ahnas men ham xuddi shunday ahvoldaman ey abu sufyon dedida de, hassasiga tayanib chiqib ketdi so'ngra abir amir ibn hishomning uyiga bordi ey abul hakam dedi muhammadning kalomi qanday haqida qanday fikrdasan amir birdaniga portlab ketdi nima ham derdim bu abdumannof o'g'illari bilan sharaf sharaf musobaqasiga chiqqanmiz ular musofirlarga izzat ikrom ko'rsatadilar biz ham mehmondo'stlik qilamiz faqirlarga ko'mak beradilar biz ham ularning og'irini yengil qilamiz ular ehson etadilar biz ham ehson qilamiz har jihatdan ular bilan teng bo'lib turganimizda endi ular bizning payg'ambarimiz bor undan unga ko'kdan vahiy kelmoqda deya boshladilar bu davo bilan aslo kelisha olmaymiz qasam ichamanki unga quloq ham solmaymiz tasdiq uchun ham tasdiq ham etmaymiz bugun ham ertaga ham umuman hech qachon ahnas bu yerda bu yerdan ham noaniq bir kayfiyatda chiqib ketdi oradan bir necha kun o'tdi mug'ira ibn shuba amir ibn hishom bilan birgalikda makkada aylanib yurishgan edi mug'ira rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanimas edi bir payt kishilar qarshilaridan nur yuzli bir kishi chiqib qoldi ey abul hakam seni olloh va rasuliga da'vat etaman kel bu da'vatni qabul et dedi u amir ibn hishomning qovoq tumshug'i osilib ketdi yo muhammad sen bizning ilohlarimizga qo'l tekkizishdan voz kechasanmi yoki yo'qmi sen bu vazifani ado etayotganingni tasdiqlovchi shohidlarni qidiryapsanmi mana biz shohidmiz bo'ldi yetar endi qasam ichamanki agar sening so'zlaring haq va to'g'ri ekanligiga ishonganimda bir daqiqa ham ikkilanmay da'vatingni qabul qilar edim dedi rasululloh ularni xoli qoldirib yo'llarida davom etdilar amir ibn hishom g'oyraga o'girildi aslida uning so'zlari haq va to'g'ri ekanligini bilaman ammo mening oldimda bitta katta to'siq bor dedi qanaqa to'siq ekan ey abul hakim husoyb o'g'illari kabaning hijobat ustini yopish xizmati bizga oiddir dedilar xo'p dedik hikoya ibodat xizmati bizniki dedilar qarshilik ko'rsatmadik nadva bizning qo'limiz ostida bo'ladi dedilar qabul qildik yanvo bayroq biznikidir deyishdi bunga ham ko'ndik Ular yetim yesirlarga ziyofat berishdi. Biz ham ularni to'ydirdik. Endi bo'lsa bizning bir payg'ambarimiz ham bor deyishmoqda. Mana shunisiga aslo chiday olmayman. Rozi ham bo'la olmayman. G'ururim ham yo'l qo'ymaydi. Hazrat Abu Bakr sotib olib ozodlikka chiqargan qullar rasman azob oqibatlaridan xalos bo'lgan bo'lsalar ham duch kelingan joyda haqorat etilish xavfidan yoki mushriklarning kutilmagan hujumlardan batamon qutulmagan edilar. ayni choqda musulmonlar safiga endi qo'shilayotganlarga ham mushriklar azob uqubat berayotgan edilar masalan umar ibn hattob bilan amir ibn hishom zinnura ismli bir cho'rini goh birgalashib goho esa galma gal qiynashar charchagullarcha kaltaklashar edi shuningdek ummu unays ismli bir ayol va uning cho'ri qizi ham mana shunaqa musibatlarga ma'ruz qilingan kishilar edi umubaysni och va suvsiz qoldirib butunlay sillasi quriganida kaltaklay boshlagan boshlar edilar nihoyat bir kuni ummu unays ubays bu jabru istamlarga ortiq bardosh berolmadi va lot va uzzo tangrimi deb so'raganlarida ha deb javob berdi unga o'sha atrofda turgan bir isqirt butni ko'rsatib bu ham tangrimi dedilar ha ofaring mana endi aqling kiribdi gumrohlar murodiga yetgan edilar allohga iymon keltirishdan bo'lak hech qanday aybi yo'q begunoh ayolni qo'llaridan kelganicha azoblab uning og'zidan noshariy so'zlarni eshitish baxtiga muyassar bo'ldilar ummu ubays ehtimol ammorga berilgan ruxsatni eshitib hayot bilan o'lim bir biriga juda yaqinlashgan bir damda ushbu ruxsatdan foydalangandir ehtimol bir inson bardoshi so'nggi nuqtaga yetgach allohim o'zing kechir deya qalbi iymondan orom olgani holda shu so'zlarni majburan so'zlagandir chunki uning qalbi mustahkam iymon nuri bilan sug'orilgan edi aks holda och chanqoq qolsa ham qamchi ostida urayotgan kishi charchagunga qadar kullab kaltak yeyishga hojat qolmasdi talab etilgan kufrona so'zlarni o'sha zahoti aytib azob uqubatlardan qutulib qo'ya qolardi ummu ubays bilan qizi ham buyuk abu bakrning janobligi tufayli sotib olindilar va ozodlikka erishdilar kunlardan bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidi haramda namoz o'qiyotganlarida qo'shnilari va ashaddiy dushmanlari bo'lgan uqba ibn abu muayt kelib qoldi va egnidagi peshbandini qiyiqchasini yechib tuyqus rasul akramning sollallohu alayhi vasallam bo'ynilariga soldi va bor kuchi bilan bo'g'a boshladi shuning ustiga hazrati abu bakr kelib qoldi va o'sha zahoti uqbaga yopishdi uni payg'ambar alayhissalom ustlaridan nari itarib yubordi da robbim ollohdir degani uchungina bir begunoh odamni o'ldirmoqchimisan deb hayqirdi ammo bu bilan janjal to'xtamadi aksincha battar avj oldi bu ur to'polon chog'i abu bakr bir necha yengil jarohat oldi Oradan kunlar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana Masjidi Haramga keldilar. Rabbilarining huzurida turdilar. U zotning bu yerda namoz o'qiyotganlardan avval ham darg'azab bo'lgan bir guruh mushriklar oldiniga oldiniga o'zaro ma'noli ma'noli qarab olishdi. muncha ham o'jar bo'lmasa degan ma'nodagi bu qarashlar ularning rasulullohdan g'oyat norozi ekanliklarini bildirar edi bu riyokorni qaranglar qani orangizda mard bormi kim falon kuni so'yiladigan so'yilgan tuyaning qornini olib kelib uning ustiga yopa oladi dedi kimdir ehtimol bu so'zlarni amir ibn hishom aytgandir nima bo'lganda ham badbat badbaxt va gumroh bittasi o'rnidan sapchib turib darrov tuyaning eshini olib keldi bu odam rasulullohning qo'shnilari uqba ibn abu muayt edi shu onda rasuli muhtaram sollallohu alayhi vasallam sajda holatiga holatda edilar uquba eshni olib kelib u zotning ustlariga tashladi shunday bir qahqaha ko'tarildiki masjidi haramning devorlari larzaga keldi biz g'olib bo'ldik deganlari edi bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajda holatda uzoq qoldilar biron kishining kelib qornini ustilaridan olib tashlashini kutdilar ammo hech kim jur'at etib kelib u kishining bu holatdan qutqara olmadi musulmonlardan biri chopib nabiy akramning sollallohu alayhi vasallamni uylariga bordi va yuz bergan voqeani bayon qildi kichkina fotima buni eshitgan zahoti masjidi haram tomon yugurdi otasining qoshiga yetib kelganida qorin hamon u kishining ustlarida edi liboslari iflos bo'lib batamom rasvosi chiqibdi mushriklar qahqaha otib kulishar bir birlari bilan hazillashib rasulullohni mazax qilishar edi fotima ularni qarg'ay qarg'ay qorinni olib tashladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turdilar qabihona shavq zavq bilan tomosha qilayotganlar qimirlayotgan badbaxtlarga tikildilar so'ngra kabaga o'girilib qo'llarini ko'tardilar allohim qurayshlarni senga havola qilaman allohim qurayshlarni senga havola qilaman allohim qurayshlarni senga havola qilaman allohim abu jahl amir ibn shishomni utba ibn rabiyani shayba ibn rabiyani valid ibn utbani umayya ibn halafni uqba ibn abu muaytni umora ibn validni senga havola qilaman dedilar qahqahalar birdan tindi yoniq bir yurakdan yuksalgan bu duoning qayerlarga yetib borishini u gumrohlar ham savhi tabiiy ila sezdilar rasulullohning dillari og'ritilgan zulm etilgan va haqorat qilingan edilar shunday ahvolda u zotning muborak va munavvar qalblaridan otilib chiqqan mazkur duoibat dargohi izzatga yuksalib orqaga quruq qaytarilishi mumkinmidi buyuk ollohning huzurida u kishining tilagi qabul etilmasa kimniki qabul etiladi qolaversa alloh taolo zulm ko'rgan kishining agarki u kofir bo'lsa ham duosini qaytarmaydigan zotdir holbuki mushriklar bezovta qilishga uringan bu qalb egasi robbul olamin uchun butun koinotdan ham qimmatliroqdir ancha yillar oldin jabroil va mikoil singari ikki ulug' farishta yuborilib bu qalb sohibi ilohiy bir amaliyot sari yo'naltirilgan edi sarvari koinot bo'lib yetishishi uchun maxsus tarzda tarbiya etilgan hozirlangan edi bu qalbga buyuk olloh o'ziga nomaqbul bironta ham tushunchani his tuyg'uni singdirmagan allohning olamlarga bo'lgan rahmati ushbu qalbdan taralar edi shunday ekan bu duo orqaga quruq qaytarilishi ham mumkin emas edi chunonchi albatta Allohga va uning payg'ambariga ozor beradigan kimsalarni Alloh dunyoda ham oxiratda ham la'natlagandir va ular uchun xor qiluvchi azobni tayyorlab qo'ygandir ahzob surasi 57 oyat hukmi qabohatga berilgan mana shu kimsalarning bo'yniga abadiy osib qo'yilgan edi rasulini har qanday qadr qimmatdan ham ustun qo'yadigan mavloning o'zgarmas va uzil kesil hukmi edi bu nabiy akram sollallohu alayhi vasallam darhol u yerdan uzoqlashdilar vahiyning ilk kunlariyoq mavloning libosingni pok tut deb berilgan amrini bajarishga shoshildilar qachonki bir mo'min bandaning oyog'iga tikan kirsa bitta gunohdan forig' etilar ekan bu hodisadan so'ng rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qay darajada e'zozlanishlari va yuksaklarga ko'tarishlarini tasavvur etish unchalik qiyin bo'lmasa kerak har kuni biron bir yaramas qiliq ko'rsatib payg'ambarimizning sollallohu alayhi vasallam qalblarga ozor yetkazishga urinadigan va boshqalarni ham shunga tashviq etadigan mahsum qabilasidan bo'lmish amir ibn hishom shu tariqa abadul abad la'natlashishga loyiq laqab oldi abu jahl bu so'zning ma'nosi o'ta darajada axloqi buzuq beodob degani edi odobsizlik, axloqsizlikning asl o'zak mevasi bo'lgan badbaxt ma'nosi ham shunga to'g'ri kelar edi. Bu davrning nomi johiliyat davri edi. Abu Jahl esa ushbu davrning eng mukammal vakili, tom ma'noda o'ta darajada orsiz, johil, nodon va badbaxt bir odami edi. U bundan keyin ham o'zining ushbu laqabga har jihatdan loyiq ekanini ko'rsatdi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga abu jahl deb laqab qo'yganlarida naqadar haqli bo'lganliklarini u o'zining fe'li bilan isbotladi bundan oldin namoz o'qiyotganlarida abu jahl u kishini bezovta qilmoqchi bo'lganida uning qarshisida olovdan bir jarlikni paydo qilgan va uni qo'rquvga solgan buyuk olloh nima uchun bu chirkin hatta harakatning oldini olmadi bunisi faqat uning o'zigagina ayondir yana bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam kabaning soyasida o'tirgan choqlarida diyonlariga dinga kirgani uchun yonib turgan gulxan ustiga yotqizilgan habbob ibn arab yaqin keldi ummu ammor bergan bu azobdan holi juda parishon edi bir necha kishining davrasida o'tirgan rasulullohning ro'barolariga o'tdi kimdir yo nabiyalloh biz uchun yordam so'rab duo qilmaysizmi dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar sizlardan avvalgilarni chuqur qazib ichiga tushirar so'ngra arra bilan uni tiriklayin ikkiga bo'lib tashlar edilar shunday qiynoqlar ham uni dindan qaytara olmasdi temir taroq olib suyaklariga botirib tarash, tarashlashardi ammo uni dinidan voz kechira olishmasdi qasam ichamanki alloh taoloning o'zi bu ishlarning yakunini xayrli qiladi inshaalloh shunday kun keladiki agar bir yo'lovchi sanodan chiqib hadramutgacha bormoqchi bo'lsa butun safar davomida faqat ollohdan va qo'ylarga hujum qilishi mumkin bo'lgan bo'rilardangina qo'rqadi ammo sizlar biroz shoshqaloqlik qilyapsizlar azizlarim dedilar yo nabiyolloh bo'lmasa o'zimizga o'lim tilab yotaverarkanmizda zamona zo'rniki deb ummu ammoga o'xshaganlar habbobga o'xshaganlarni shunday ko'yga solsa ham indamay ketaveraylikmi yo'q dedilar rasululloh qat'iy ohangda ayanchli ahvolga tushib qolyapmiz axir sabr toqatimiz tugayapti birontangiz ham boshingizga musibat tushsa o'zingizga o'limni tilamang agar shunday bir ahvolga tushib qolsalaringiz juda bo'lmasa allohim hayotda qolish uchun men uchun xayrli bo'lgan muddat davomida o'zing panohingda asra o'lish men uchun xayrliroq bo'lgan damda o'ldirsang ham roziman denglar habbob va uning yaqin birodarlari bu hadisi sharifni o'zlariga tamoyil qilib oldilar sabrlarining so'nggi darajasiga chidashga bardoshlari so'nggi nuqtasiga yetgandan keyin ham sabr toqat etishga ammo aslo o'limni tilamas tanlamaslikka qaror qildilar toqqa chiqib borayotgan odam bir cho'qqiga tirmashib yuqoriga intilar ekan mana shunisi so'nggisi bo'lsa kerak deb o'ylaydi bu cho'qqini zabt etib ikkinchisiga duch kelganida yana ayni fikr o'tadi xayolidan ammo uni oshib o'tish uchun ham o'zida kuch topadi so'ngra uchinchi cho'qqi keladi va hokazo haqiqatga erishish mashaqqati ham shunga o'xshaydi buni bilganlar oldindan tayyorgarlik ko'rib qo'yadilar habbob va uning do'stlariga ham ushbu yo'l ko'rsatilgan edi ya'ni bu aziyatlarning orqasida hali yana battar azoblar ham borligini va ular hali oxirgi emasligini o'ylab sabr etish kerakligi yodga solingan edi ammo bu azob uqubatlar vaqti soati kelib nihoyasiga yetishi to'kilgan terlar chekilgan mehnatlardan so'ng osoyishta va huzur halovatli kunlar kelishi ham muqarrar edi tishlar yana g'ijirladi bilaklar yana kuch quvvatga to'ldi har qanday zulmga nisbatan bundan ham dahshatliroq bo'lishi mumkin edi degan tushuncha ostiga va hali Alloh meni bu tortgan jabr ustamlarim uchun albatta munosib tarzda mukofotlaydi degan ishonch bilan ko'kraklar kerildi. Binobarin oradan ko'p yillar o'tib Habbobning xayoliga ham kelmagan saodatli damlar boshlanganida zulm uchun emas, balki shifo uchun ya'ni og'ir kasalini davolatish uchun qornini 7 marta kuydirganlarida Habbob sabr toqatining ajoyib namunasini yana bir bor namoyish etdi va Rasulullohga bo'lgan sadoqatini quyidagi jumlalarda ifoda qildi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'shanda o'limni tanlashni taqiqlamaganlarida albatta u zulmlarga dosh berolmay o'limni afzal ko'rgan bo'lardim. Nihoyat Ummu Ammor habbobga ortiq zulm qilishning befoyda ekanligiga ko'zi yetdi va xohlagan diniga qolishiga rozi bo'lib uni qo'yib yubordi habbob tushirilgan qur'on oyatlarini zo'r ixlos bilan yod olar boshqa mo'minlarga ham o'rgatishni o'zining muqaddas burchi deb bilar edi shu jihatdan u ilk qur'on o'rgatuvchilar qatoridan o'rin oldi nabiy akram sollallohu alayhi vasallam xonadonlarida yana bir baxtiyor oila qurildi kunlardan bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannat ayol bilan turmush qurishni istagan mard bo'lsa ummu aymanga uylansin deb marhamat qildilar ummu aymanni onalardek yaxshi ko'rardilar kichik yoshdan boshlab undan ko'pgina yaxshilik ko'rgan onasiz qolgan kunlarning alamini uning quchog'ida unutgan edilar bu ishga ikkinchi bir yaxshi ko'rganlari asranda farzandlari zayd xohish bildirdi men unga uylanaman yo rasululloh bu paytgacha u yigirma yoshlik qirchillama yigit edi shunday qilib zayd bilan umu ayman fahrul mursalin sollallohu alayhi vasallam tomonidan o'qilgan nikohdan so'ng er xotin bo'ldilar bu paytda umu ayman ellik yoshlardan oshgan edi har ikkalasi ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqin kishilari edi rasulullohning ikki balog'atga yetgan qizlari ruqayya bilan ummu gulsum abu lahabning ikki o'g'li tomonidan rad etilgan edilar yana ham to'g'rirog'i buyuk Alloh payg'ambarining eng ikki suyukli qizini do'zaxlar oilasiga kelin bo'lishidan xalos etgan edi ruqayyani ilk musulmonlardan bo'lgan abu usmon ibn affonga nikohlab berdilar shu yo'sinda usmon musulmonlik bilan birgalikda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kuyovi bo'lishdek xayolga ham keltirmagan sharafga muyassar bo'ldi shu jihatdan unga zinnur nur sohibi laqabi juda ham yarashib tushdi uni shunday atay boshladilar payg'ambarimiz oldinroq qizlari zaynabni xolalarining o'g'li abul osga bergan edilar abul os hazrati hadichaning singlisiga singlisining jigarbandi edi musulmonlikka kirmagan edi ammo zaynabga nisbatan doimo hurmatda bo'ldi aslo dilini og'ritmadi hazrati hadicha to'y xotirasi sifatida qiziga ancha muncha sovg'a salom sarpolar jo'natgan edi